Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Տիգրանակերտ զորավարժանում անցկացվել է մարտական հրաձգության զորավարժություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարարը ամփոփել է արտգոսնախարարի պաշտոնում իր գործունեությունը։ Հանրապետությունում կատարվել է 11560 հեկտար գարնանացան։ Մարտունու շրջանում գործում է սոցիալական սպասարկման կենտրոն։ Հոբելյանական հանդիսություն նվիրված Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ մասնագիտական երաժշտական դպրոցի հիմնադրման 20-ամյակին։ Այսօր ընտանիքի միջազգային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն Պաշտպանության բանակի կենտրոնական յենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկի հրամանատար գնդապետ Արտյոմ Արաքելյանի ղեկավարությամբ Տիգրանակերտ զորավարժանում անցկացվել է մարտական հրաձգության զորավարժություն, որին ներգրաված էին զորամասերի յենթակա ստորաբաժանումներից մեկը ուժեղացված տանկային, մոտոհրաձգային եւ հրետանային ստորաբաժանումներով։ Զորավարությունը միտված էր կատարելագործելու ուսուցանվող սպաների ունակությունները մարտի տարբեր տեսակներում յենթակա եւ տրված ստորաբաժանումների հմտուղեկավարման գործում, ինչպես նաեւ մարզելու նրանց կողմից որոշումներ ընդունելու հարձակողական մարտի վարման, փոխհրաձգության անընդհատ ապահովման կարողությունները։ Զորավարժության հիմնական նպատակներից էր մարտական հրաձգության առավել մոտ պայմաններում մարտական խնդիրների կատարման ընթացքում կազմակերպել վաշտերի, դասակների եւ ջոկերի ազնակազմերի ներդաշնակ գործողությունների ուսուցանումը։ Այսօր տխրահրճակ կոլցո ռազմական գործողության 27-րդ տարեդարձն է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրուտի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Գործողություն, որը հաջորդիվ շրջանում իրականացրեց մայիսի 14-ից 16-ը առանձնակի դաշնությամբ, ուղեկցելով թալանով, ջարդերով ու բռնի տեղանությամբ Շրջանի 14 գյուղեր ենթարկվեցին բռնի տեղահանման։ Իրենց բնակավայրերը թողեցին շուրջ 1500 բնակիչներ, 677 տնտեսություն հիմնատակ ավերվեց։ Կայսո ռազմագործողության հետևանքով հայաթափվեց Հադրութի շրջանի հարավային թևում գտնվող բոլոր գյուղերը, բացի հին թաղար եւ Խճապետ գյուղերից։ Հակագետիկ գյուղում թուրք ազերների սրի մատնեցին գյուղի վերջին 7 խաղը բնակիչներին։ Տեղանման հետևանքով ավերակցիան եւ թալանի ենթարկվեցին մեկ խորհրդային եւ 4 կոլեկտիվ տնտեսություններին պատկանող, ինչպես վարչական, այնպես արտադրական նշանակ հանրապետության օբյեկտներ։ Ռազմագործողության հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիմնախնդիրը զենքի միջոցով լուծելն էր։ Հրադադարից հետո սկսվեց չենանալ բռնագաղթի ենթարկված ջոկերը։ Տեղահանված 14 ջոկերից 12 ջոկուն վերաբնակեցման աշխատանքներ իրականացվեցին։ Կառուցվեցին շուրջ 250 բնակելի տներ, որոնց կառուցումը եւ երանորոգումը շարունակվում է։ Բոլոր ջոկերը էլեկտրաֆիկացվել են, լուծվել են բնակչության ջրամատակարարման հարցերը։ Այդ ջոկերի բնակիչները հավատով են լծված ապագայի հանդեպ եւ հույսով են, որ պետության աջակցությամբ կշենանան բռնի տեղահանված համայնքները։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ամփոփել է արտգործնախարարի պաշտոնում իր գործունեությունը։ Անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր առաջնահերթություններից մեկի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուսման գործընթացում վերջին 10 տարիներին տեղի ունեցած փոփոխություններին, նա նշել է, որ Հայաստանի դիրքերը շեշտակիորեն ամրապնդվել են տարիներ շարունակ հայության դիրքորոշման անկյունակար հանդիսացող ժողովուրդերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը որպես հիմնահարցի կարգավորման հիմնական բաղադրատոմս Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով հստակ կերպով ամրագրվել է համանախագահ երկրների ղեկավարների մակարդակով ընդունված հայտարարություններում որտեղ ընդգծվում է, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտության միջոցով։ Սա այն դիրքորոշումն է, որին այսօր աջակցություն է հայտնում միջազգային հանրությունը, ասել է Հայաստանի նախկին արտգոսնախարարը։ Եթե տարիներ շարունակ Ադրբեջանը պնդում էր, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը պետք է հիմնված լինի միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա, ապա այսօր հասել ենք մի հանգրվանի, եւ միջազգային հանրությունն է ասում, որ Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտության հանգուցալուծման հիմքում ընկած են երեք սկզբունքներ՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառումը, տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովուրդների իրավահավասարությունն ու ինքնորոշման սկզբունքները, որոնք դիտարկվում են որպես մեկ ամբողջություն եւ նրանցից մեկին առավելություն տալու փորձերը կձախողեն խաղաղ կարգավորումը։ Էդվարդ Նալբանդյանը նշել է, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման, միջազգային ճանաչման եւ անվտանգության երաշխավորման հիման վրա հիմնախնդրի խաղակարգավորումը այլընտրանք չունի։ Հայաստանը որպես բանակցային փորձ կողմ բազմիցս շեշտել է, որ համանախագահ երկրների հետ միասին շարունակելու է ջանքեր գործադրել այս ուղությամբ։ Տեղի ունեցած զարգացումները հիմնավորում են մեր կողմից ընտրված մարտավարության եւ քայլերի ճշմարտացիությունն ու արդյունավետությունը, ընդգծել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Վերադառնանք Դարձյալ Արցախ։ Հանրապետությունում գարնանացան մշակաբույսերի հերկի տակ 11560 հեկտար ցանքս է կատարվել, որոնց նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակաս է ավելի քան 1000 հեկտարով, սակայն գարնանացան աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը, մանրամասնելով, որ հասկավոր հացահատիկայինները կազմում են ավելի քան 2200 հեկտար։ Ցանվել են շուրջ 800 հեկտար բանջարաբոստանային մշակաբույսեր։ Նրա խոսքով վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ոչ բարենպաստ եղանակային պայմանների արդյունքում արձանագրվել են կարկտահարության դեպքեր Ասկերյանի, Հադրութի եւ Մարտունու շրջաններում։ Ներկայումս տեղում ստեղծված հանձնաժողովները իրականացնում են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում կկազմվեն արձանագրություններ եւ կողորոշվեն պատճառված վնասի չափն ու մակերեսները։ Արցախում սկսել է գործել նորաստեղծ երիտասարդական հանրային հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպություն։ Այս մասին ասել է կազմակերպության ղեկավար Հովիկ Ավանեսովը։ Մեր նպատակն է նպաստել ազգային միասնական գաղափարախոսությանը, ընդգրկել Արցախի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի երիտասարդությանը իրականացնելու մշակութային, գիտական, մարզական մի շարք ծրագրեր։ Համագործակցելով Արցախի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի երիտասարդական կազմակերպությունների հետ ծրագրերի իրականացումը սկսելու ենք սահմանամերձ համայնքներից։ Օգտագործելով երիտասարդության ներուժը մենք փորձելու ենք համայնքներում եւս աշխուժություն մտցնել, ասել է Հովիկ Ավանեսովը եւ նշել, որ հասարակական կազմակերպությունում ընդգրկված է 21 անդամ։ Խոսելով առաջիկա ծրագրերի մասին կազմակերպության ղեկավարը նշել է, որ իրենք նախատեսում են Արցախյան հիմնախնդրի թեմայով կազմակերպել կլոր սեղան, մասնակից անելով հիմնախնդրին գիտակ մարդկանց։ Մարտունի շրջանում գործում է սոցիալական սպասարկման կենտրոն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Կենտրոնի Մարտունի քաղաքի աշխատակից Սետա Մարիլյանը նշում է, որ շրջանում այն բիրգորսներությունը սկսել 2015 թվականի փետրվարի 1-ից։ Ծրագրում ընդգրկված են միայն Մարտունի քաղաքի բնակիչները։ Ստեղծման սկզբում գրանցվել էր 20 վերոնշյալ կարգավիճակի մաս։ Այսօր գրանցված է 15 հոգի։ Սետա Մարիլյանն անչափ կարևորում է կենտրոնի նշանակությունը, ասելով, որ մարտի կողքեր աջակցություն են ստանում իրոք գտնվում են բավականին ծանր ֆիզիկական եւ հոգեբանական վիճակում։ Կան քաղաքացիներ, ովքեր տեղաշարժվելու, խանութ գնալու համար անգամ ֆիզիկապես անկարող են։ Պետք է դեղորակ է ստանում հիվանդանոցի կամ գնում դեղատներից, կենսաթոշակ ստանում, խանութներից անհրաժեշտ գնումներ կատարում, Անհրաժեշտության դեպքում ճաշ է պատրաստում, կենցաղային տարբեր հարցեր լուծում, մոծումներ ու մարումներ կատարում։ Բոլորի հետ ապրում է նրանց ցավերն ու փոքրերը։ Նրանք մարդիկ են, ովքեր գտնվում են հասարակությունից մտեսակ կտրված վիճակում, հազար ու մի բողոքներով ու դժգոհություններով։ Կենտրոնը շարունակում է իր գործունեությունը, ինչը բրկության ձեռք է ճակատագրի կմաճուկով ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել հոբելենական հանդիսություն, նվիրված Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ մասնագիտական երաժշտական դպրոցի հիմնադրման 21-ին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Շուշի ազատագրումից անմիջապես հետո Արցախ ժամանելով եւ պատերազմից ավերված Շուշին տեսնելով ամերիկահայ երգիչ եւ գեղանկարիչ Կարեն Ղարիբյանը որոշեց Շուշեցի երեխաների համար բացել երաժշտական մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց։ Մի քանի տարի անց 1997 թվականին դպրոցն առաջին անգամ իր դռները բացեց Շուշեցի 30 առաջին դասարանցիների արչև, որոնց թիվն այսօր անցնում է 200-ից։ Դպրոցի տնօրեն Գոհար Մկրչյանը հոբելյանական հանդիսության բացման իր խոսքում խոր երախտագիտություն հայտնեց երախտավոր նախաձեռնող ու հիմնադիր Կարեն Ղարիբյանին բոլոր այն հովանավորներին ու պետական գերատեսչություններին, որոնց անգնահատելի աջակցության շնորհիվ այսօր դպրոցը գործում է հաջողությամբ իհեճուկս բոլոր թերահավատների նա գտավ համախոհներ, ովքեր կարճ ժամանակ հետո դարձան այս սուրբ գործի ջատագովներ եւ ստեղծեցին մի ինտերակցիոն, որն այդ ազնիվ հայի գլխավորությամբ արդեն 25 տարի շարունակ անձնվիրաբար աշխատում է։ Բացման արողությանը հետևեց կրթօջախի սաների հաշվետու համերգը։ Հանդիպության մասնակիցներին առաջինը ողջունեց դպրոցի օպերայի դասարանի երգչախումբը։ Անցած 20 տարվա ընթացքում Շուշի երաշտական դպրոցը բազում ձեռքբերումներ է ունեցել։ Դպրոցն այսօր ունի դաշնամուրի, ջութակի, թավջութակի, կանոնի, սրնգի, կլարնետի, շվիի, դհոլի, մանկական փողային նվագախմբի դասարաններ։ Կրթօջախի առավել շնորհալի պատանի երաժիշտներից շատերը մասնակցելով համահայկական եւ միջազգային տարբեր երաշտական մրցույթ փառատոների գրավել են առաջնային տեղեր։ Իսկ հանրակրթական բաժնի աշակերտները մասնակցելով շրջանային եւ հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների ամենաբարձր միավորներն են հավաքում։ Հանդես գալով Հոբելյանական հանդիպության ավարտին մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը շնորհակալություն հայտնեց Շուշիի երաշտանոցի հիմնադիրներին, մանկավարժներին, սփյուռքահայ հովանավորներին, ում բոլորանվեր ջանքերի շնորհիվ հնարավոր դարձավ դպրոցի կայացումը եւ բեղմնավոր գործունեությունը։ Վստահ եմ, որ հանկարծ սկսեցի 92 կամ 93 թիվներ ու դասակցության գրասենյակ մտավ Ախմանդամի տղամարդ ամերիկահայ ներկայացավ որպես Կարեն Ղարիբյան ու մենք ծանոթացանք իրար հետ սկսեց պատմել իր երազանքը հիմնել Շուշիում երաշտական դպրոց։ Ավերված Ստեփանակերտի մեջ ռեալիստական էր թվում այն ինչ որ ինքը պատմում էր։ Այնուհետև նախարարը Կարեգ Արիբյանին հանձնեց Արցախի հանրապետության վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչման վկայականը, որին նրան շնորվել է Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Շնորհակալություն հայտնելով այդ բարձր պատվի համար Կարեգ Արիբյանն ասաց. Ես շատ խոսել չեմ կարող, ես ավելի շատ աշխատել կարող եմ, բայց եւ այսպես այնպես շնորհակալ եմ ես վաստակին աշխատանքի դիմաց ստանալու դա մեծ պատիվ է եւ մեծ հարգանք է, ասենք պատում ինձ եւ նորից ավելի շատ ստիմուլաշատելու եւ առաջ գնալու եւ նորից շարունակելու մեր գործը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր ընտանիքի միջազգային օրն է։ Նման օր նշելու նպատակը երկրների հասարակությունների ուշադրությունը ընտանիքների խնդիրների վրա սևեռելն է։ Ընտանիքը որպես հասարակության հիմնական տար եղել է մնում է մարդկային արժեքների, մշակույթի ու սերունդների պատմական ժառանգականության պահպանման, կայունության ու զարգացման գործոնը։ Ընտանիքի շնորհիվ ամրանում ու զարգանում է պետությունը, աճում ժողովրդի բարեկեցությունը։ Բոլոր ժամանակներում երկրի զարգացման մասին դատել են հասարակությունում ընտանիքի դիրքով, ինչպես նաև ընտանիքի նկատմամբ պետության վերաբերմունքով։ Արցախի պետական համալսարանի պրոռեկտոր հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Վիտյա Երամիշյանի բնորոշմամբ ավանդույթները փշրելը, նրանցից ձերբազատվելը հեշտ չէ, դա ժամանակի եւ դա նույնիսկ արտակնապես կարող է թվալ թե փշրված են այդ բոլոր կանոնները, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, այդ ավանդույթները պատե առիթներով կրկին իրենց մասին զգացնել տալու հատկությունն է։ Հայկական ընտանիքը մեր մեծագույն արժեքն է, որը մենք պետք է փայփայենք, պահենք, պահպանենք, քանի որ այստեղ է հայը ծնվում, մեծանում եւ դաստիարակվում որպես հայ։ Թորկմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։